บุ๊กทูยี่สิบสองดวปุลุดวการสนทนาสาม percakapan kecil tiga คุณสูบบุหรี่ไหมครับ Anda merokok ผมเคยสูบครับ Ya dulu แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้ว Tapi sekarang saya tidak merokok lagi รบกวนคุณไหมครับ ถ้าผมสูบบุหรี่ Apakah mengganggu Anda bila saya merokok? ไม่เลยครับ Tidak สามารถสักลิติดักมันไม่ได้รบกวนผมครับ hal itu tidak mengganggu saya คุณจะดื่มอะไรไหมครับ apakah anda mau minum sesuatu บรันดีไหมครับ c o น n a c ไม่ครับ ผมชอบเบียร์มากกว่า Tidak, saya lebih suka bir. คุณเดินทางบ่อยไหมครับ Anda sering bepergian? บ่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Ya, lebih banyak untuk urusan kerja. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Tapi sekarang saya sedang berlibur di sini. ร้อนอะไรอย่างนี้ Wah, benar-benar panas sekali. ใช่วันนี้ร้อนจริงๆ Ya, hari ini benar-benar panas. เราไปที่ระเบียงกันเถอะ Mari kita ke balkon พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Besok ada pesta คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ Anda mau datang juga ครับ พวกเราได้รับเชิญด้วย Ya, kami juga diundang.